PERI HOMILIAS CATHEMERINEES, HUIE PROSFILTATE, CATADEXAI TOS EMUS LOGUS. MEGISTON CERDOS ESTIN TU PATROS ACUUEIN. ORTHRISAI UN PROPANTON ENTE ESCOLEI DIAFANENTOS TU URANU. ENDUSAI, HUPODESAI, APOMAXONTEN OPSIN, kai hypage proton proston Romaion paragraphea paragrammaticon para rhetora hopos san dune theis anthropos einai kai hora metina etina anastrophen poiesias uden gar houtos anankai onestin ei me tamathemata e an de soi enoch lesei menus on toi di grafe anagnosi psephison pros he tean agmasdusan elthes kai emperos kai docimos prostauta pai apocrinu